mwakoze kubana natwe bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro ikaze nirwanya muri kino kiganiro gira icyo ushikirije mugira icyo mushikirije ku makuru mwumvise hano ku isanganiro aha rero ah, ni Eline Bell nibigira mwumva mu ijwi muhinga bw'ibyuma hari Eric Uwimana amakuru twabashikirije ah, ntituri bugaruke kuri menshi ariko murayibuka muribuka aya tari make mu yo twabashikirije haba mu bisata bya politike imigenderanire ubutungane bunywanisha eka mbere uh, yajyanye n'indero nko mu bijyanye uh, n'imigenderanire uh, mwumvise ko ibijanye no kugurura urubibe uburundi buhana n'igihugu cy'u rwanda Ah, bitarakogwa ngo kuko imvo zatumye nko ku rubibe rwa tanzania gugagwa ah, atari cyo kimwe n'iz'u rwanda ari nayo mpamvu rero uburundi ngo bubandanya gusaba ah, yuko u rwanda nabwo rwoshyira mu ngiri by'uburundi bwasabye kugira ngo izo ubwo rubibe gugurugwe mwarumvise kandi ko mwarumvise kandi yuko leta umugambi uri ku butegetsi washikirije ko ah, hari umugambi w'uko ugwaruka kubanza kwigishwa gukunda igihugu mu gihe ruhejeje amashuri aho umuvugizi wa leta mbere akagira ati n'ibisanzwe ko ugwaruka rubanza kwigishwa gukunda igihugu ati mbere izo nyigisho zishasha kuko zarigeze kuba no ku ntwaro zahera nko ku ntwaro ya micombero twarababwiye eh, kandi uko abana babiri b'abigeme ah, bataronse aho biga inyuma y'ishuri shingiro hari eh, karusi ya mbere ni nyuma y'aho batoreye kandi ikibazo cya leta kibaho uburenganzira bwo kubandanya amashuri y'inyuma ya shingiro Ah, mu buyobozi bw'indero muri komine buhiga bagasigura ko abo bigeme batarungitswe ah, mu mashuri y'inyuma shingiro nk'abagenzi babo kubera ko abo bana bakoze icyo kibazo cya leta bari barirukanywe burundu mwarumvise kandi ingene mwishyirahamwe sojepaye banegura eh, inyifato y'uburongozi bw'intara bujejwe indero k'ukuntu babyifashemwo kuri icyo kibazo mu gihe abanyeshuri bakoze ikibazo kandi bagata ko bakanagitora aha rero iryo shyirahamwe sojepaye ndetse rikaba ryasabye yuko abo bana borenganurwa ni muri ino ndwi kandi itegeko e, ryo kororera mu ruhongore ryatanguye gushyirwa mu ngiro mwarumvise ahatandukanye amakenga aborozi bafise hambere umushikiranganji akaba yamenyesheje yuko hagiye gushigwaho umugwi uh, wo kuraba aborozi bo mu ntara zitandukanye nka Cibitoke Bururi na Mwaro kuko bobo uh, kuraba amakenga yabo bafise ngo kubera uh, ibi bobo bagifise amakenga hariho ibyo batarashobora gushira mu ngiro amakuru ni menshi cyane twabashikirije ni ukuri yagaruke ko yose ngo tuyamare ariko turazi ko mwadukurikira ku munsi ku munsi mwebwe muragira icyo muyashikirije ko mutwakura kuri bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu turasubiye kubaha ikaze umunywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe n'inda twakuye twakuye ari hehe inde kayozome n'amahoro yego n'amahoro tuga ku ijambo kayezo yego nagomba kuvuga mhm. ikintu ciki n'imishahara yego bazohora baroba abakukutse ni ukuri ugiye kubiraba abakukutse ntabwo baba baronka agashahara ahubwo koba ari uguteka kubandanya babatera intege ugasanga kumve na wa mushahara bamwe imbere y'igihe batarakukuka ugasanga bacemwo nabi rero mm. mu kugira icyizere cyo kuvuga ngo bazoguma baronka baronka mm. kandi tuzi yuko mu gihugu hari ibitembere byiza mm. bitagira akazi cyangwa irange usanga ubwo buryo buragiye kubafasha kubwa w'iyo politiki y'igihugu ndetse y'umukuru w'igihugu yashikirije kuva acinjira mu mabanga yohinduka ku bwawe iyo politiki y'igihugu ndetse y'umukuru w'igihugu yashikirije e, acinjira muri ayo mabanga yohinduka ni ukuri bo kunyanyura mhm. urakoze cyane murakoze ubwo ijoro ryiza akayoza amahe murambi ubundi munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza n'inda twakuye n'inda twakuye Mwiriwe abumva ninda twaka jamari jamara twakuye ari mwiriwe neza kumbure ngira ngo ibyuma biba biri ko biragorana nje gituma mwumva hacaba urwamo rwinshi mwiriwe Hello Ninda twakwegaye Ndagize mwiriwe Erin Ben yigira kuri Adanatezio isanganiro Mwiriwe neza ninda twakuye baramuzi cyane ku mazina ya ambasaderi Emmanuel Emmanuel amusaba cya bujumbura nduga ku ijambo mana eh, bwa mbere ndamvuge ko ku micibire geze amakuru madushyikirije mhm. umuco wa mbere ni amakuru eh, ajyanye na politike ishijwe n'umuganga Send David Kubutegetsi mhm. yo gukunda no gukundisha igihugu eh, abanyeshuri bazabona bazarangiza amashuri mhm. twabyakiriye neza nk'abenegihugu kuko urabona kenshi urwa rwajya amashuri rurahendwa ku mbuga zitandukanye mhm. ariko ku baza barose abakangamutima bo gukundisha igihugu bazagira eh, icyo biyumvire nkaho barika arabahubya ku bintu kanaka mhm. hari abagira bati ni esi megarutse hari abagira bati ni esi megarutse oya oya si uko mhm. urumva ko n'inzego zitandukanye zabishyikirije yuko kuko no kuva na kera byari bihari kubw'ibyo rero nka nibwo neza Eh, ayandi makuru nayaje n'abanyeshuri babiri b'ikarusi aho usanzwe nyine nabyo niho mvuka ngaho ikarusi ni kumwe guhiga mm. mm-hmm. eh, ntibaraba ingene babarenganya bagasura ku ishuri bakandanya amashuri mm-hmm. kuko nabo numva ko kabaciyemo bakabakorana ikibazo mm-hmm. kuko kandi sinibaza n'iryari umunyeshuri yakora ikosa rigatuma eh, ahepeshwa ku ishuri mm. hamwe n'ibyo urumva ko baba baciye intege z'amashuri yabo babarenga ntashoboye kuguma ku murongo Emmanuel ariko ndamwibutsa gusa yuko abo banyeshuri bari bagirizwa kuba baribye ikibazo mwiriwe neza mwiriwe cyane ninde twakuye ni karyamafi karyamafi twakuye uri hehe ni ngaha muri meri ya bujumbura muri komine ntahangwa duga ku idambo karyamafi yego ni ikintu cya mbere ndaje kuwushyira mhm. hanyuma cya kabiri ni uko nagomba kuvuga hariho ijambo ryavuzwe muri kiriya kiganiro mhm. twagikurikiranye kugeza eh, giheze mhm. eh, hari ikintu twabonye cyaduteye amakenga cyane mhm. nk'ijambo rivuga ngo leta urumva ko iyo ushobora kwemera ko abanyagihugu bapfa babimborerwa babe ibintu by'ibiwerewere kandi ari turabona hejuru y'uko abo bakora ibyo bya karibu ngo batange amakori mhm. mbega ayo makori iyo sosiyete ntiyofutwa mhm. kugira ngo bene igihugu eh, urumva bagire ubuzima ariko ngo abantu bapfe urabye ukuntu eh, abantu bameze eh, hama leta ngo iratanga amakori ikigira kabiri ikigira mhm. kabiri ntabwo bavuge kuri iki kintu cya karangamuntu yewe hari hantu uri kuko ndakunda gutembera ukumbona Eh, igihe kimwe navuye ku butereza ahantu kumutakura mhm. aba bantu bitwa abanyamurenge bahunze vuba muri kino gihugu benshi bafite indangamuntu benshi bafite amapariseri bamaze kwandikisha afite titire mhm. ica wiyumvira umunyamahanga akagira akarangamuntu mhm. kuko yagisiguye avuga ngo ntizwe cyangwa ari tubonye hatwawe umuzungu urumva yabisabye kuba mwene gihugu sava ngo nk'umuntu adakira umunyamahanga Hmm. ari impunzi ubwo nyine akata karangamuntu akagura pariseri akata arendera titire kuko afite karangamuntu hmm. abagize intwaro zo hasi rero ba nyumba kumi na ba shedo eh, karitsiye abo nibo bariko baratwikira igihugu leta akwiye kongera kubasubirako hmm. kuko ibyo bivuga ko itangirwa bahamye igira gatatu ndangiza ni uza eh, kuvuga izi eh, w'amashuri yavuze ngo ngo abavuka komine bene gihugu hajya batumye ko ababyeyi baza batangisha amahera menshi yo kugura intebe mhm. kuri iryo jambo yavuze byumvikanye neza ko yarekuye abadirigiteri yuko bosaba e, e, bene gihugu ngo biguriye intebe mhm. kuko k'ibyo kurya gifiguye nticyumvikanye neza mu mu byo twari ducuruza ni byinshi n'uburyo bwiyambitse abandi mhm. ariko habuze ibintu byinshi cyane kandi twabishimye bimwe bimwe mu nyinshi zabyo mhm. hano namwe murakoze muduhaye umurongo yego ni muheza byiza murakoze cyane kajyamushi yego murakoze ubucuro bwiza mwiriwe mwiriwe cyane ninda twakwere twakwere ni imvura jean claude mukayanza jean claude mukayanza n'amahoro jean claude je naje gushyikiriza ibintu mhm. bijyanye n'ibitungwa mhm. bavuze ko ikirango cyageze mhm. umugabo rero turi ko turaraba dusanga abanyagihugu babangamiwe kubera igitungwa kitaja hanze nk'impene usanga umengo cambaye ibirato bigatuma kitabona neza kandi abanyagihugu arico bahora bikorako ni ukuvuga yuko abanyagihugu batoroherezwa kandi ikindi gice kiza ikijyanye n'ubusuma bw'ibyaro mhm. bavuze yuko ibitungwa babihaye abo muri sangwe ku bwinshi mhm. none ibyo barateye ibyari ko mhm. habonetsemwo n'ikumira rivuga yuko abo batabyumva kimwe cya gitungwa bashobora kuronga aho uba ushatse kuvuga iki aho ushatse kuvuga yuko babuze ati umuntu atari mu ntashoboye kuguma ku murongo jean claude ariko nizere ko aza gusura kugaruka mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye joseph banza ugabanya radiyo kakwegereye ariko kariso mhm, tugakwijamo amafaranga n'umuvuga to yajyanye n'ikaruti inewari aba bana bavuze ko bakoze ikibazo batarimo kuri burya leta irahimiriza yuko abana biga barabe babarenganure babareke bige uko burya umwana atize si byiza kubera ubu bavuga ngo umwana atite ku ishuri ngo nawe wowe uri umubyeyi ngo ni ukuguhana barabe nuko baba bakoze ikosa babareke bige nta kundi yego urakoze cyane mugire ibintu isaha zibiri zirarenga iminota mirongo ibiri ku isangano ikiganiro n'igira icyo ushikirije gira icyo mushikirije kuri ayo makuru mwumvise ku isanganiro mwiriwe nongeye kuramutsa Irene Bere nibigira mhm, Emmanuel e mhm, e eh gaga telefone kari kacitse mhm tuba kwicara eh twarumva ko mbanda kwagira amakwaje n'abanyeshuri mhm barumvise ko bari bivye ikibazo ego n'ibyo mhm. ariko hamwe n'ibyo kugira ngo ntagire umwe nigwe yidogera eh, uburongozi bw'indero mu ntara cyangwa ikomine mhm. twose bacane nyakubahwa umushikanganje w'indero ko kandi bw'ikomine n'intara bukiga mhm. ikibazo cyabo kugira ngo barabe eh, icura kibereye kuri bo kumva banashoboye kubakorana ikibazo bakakibatorana urumva ko nabo nyine bagize umwaka wo gusamara Hmm. nibarabindi bazibe ahantu ntibyaba ari ico kubahebesha ishuri cyonyine ariko basanze na conyene arico gihano coba kibereye mugo umushikiranganji w'indero nawe agire eh, icyo bivuze ko biba vyiza gusumba <laughs> ikihari coco nuko e-, Emmanuel nuko umuyobozi ajejwe inyigisho mu ntara yahahora yari yafashe ingingo yuko abanyeshuri babandanya bigatangorana ariko mushasha wewe biboneka ko atari ko abibona mwiriwe neza amahoro ni inda twakuye twakuye ari hehe niba mu nkonyora bajya isanganiro gateka ah, gateka yegome cyane aha twakuye ari gateka ndabo bakuye ndi ngaha muri komine mpanda segiteri murengezi nduga ku ijambo gate yego iyi nama eh, y'aborozi yakorewe igihanga mhm. ni byiza cyane mm. mugabo rero barakwiye gusubira gukora inama y'abarimyi nabo mhm. kugira ngo bumve ko bahuza ibyiyumviro mhm. kugira ngo ubushikirangange busanzwe ari na bumwe babavukanisha babakundanisha hmm. hanyuma hariho ayandi makuru nyine y'aba bakobwa batwaye inda mu mashuri hmm. hanyuma bakaca birukanwa hmm. ni ukuri murakwiye kuraba uwo muhungu yoba yamuteye inda ari mu ishuri nawe bamwirukane Hmm. hanyuma kubera uwo mukobwa atakazi agiye kuronka hmm. uwo muhungu acamugurira inka zitatu aba hmm. kugira ngo se uwo mukobwa nawe agire deti y'ibyo yononye yaguze amahuzu amakaye amakaramu n'ibindi n'amamenerezare hanyuma bayarihe hanyuma rero ubutungane buce bumukorerako murakoze cyane murakoze cyane yego menamwe ubwira ijoro isaha zibiri zirenga iminota mirongo irindwi n'itatu mwiriwe ndiwe neza nyakubahwa mumenyesha amakuru n'inda twakuwe twakuye ari hehe ndi odasi munyabiraba odasi munyabiraba n'amahoro tuga ku ijambo nagomba gushyikiriza kiri kuri inkuru mwadushikirije ijyanye n'uko abajejwe intwaro badashobora kubandanya bari mu mabanga bafise abagore barenga umwe mhm. hariho nk'umukuru w'umutumba wa mayemba muri komine nyabiraba mhm. ariko ndihweza nk'ubafise abagore barenga batatu mhm. ariko mu ntwaro umengo ntaco babinezwe ko baramureka akabandanya yidegembya mm, sinzi yuko hari haba amategeko azokora ko n'abo ko cyiyumviro cyane cyane mm, ariko nuko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange bwasabye abajejwe intwaro mu makomine no mu ntara kwegeranya abo bajejwe intwaro bafise abagore barenga umwe yego mm. akabazo kanjye karanga urakoze cyane yode mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza ni amahoro twakuye twakuye ari hehe ni ukuri yoranda muri komine sare ndi ku mubarure yoranda ku mubarure n'amahoro igome n'amahoro duga ku ijambo yora ego icyenda rigira nshikirizo n'ijya ngingo nari gushima ijya kororera mu mpungure mhm. nukuri ni byiza mugabo ariko none ko mbona umengo ariko murashobora gufata ingingo mwene y'udasohora ibitungwa kugira bagire ingingo bafatiyeko mm. amategeko ashobora kumugenga kuko hari abavuga ngo bafite ngo amatungo yabo ngo none bizagenda gute ni kuko hari igihe bashobora kubonesha ahantu hatari iwabo ugaca usanga rero nk'impene ukajya ubona ngo ni umuntu no kumukubita amakaba bamwice kandi nawe ubura icyo uharanira ibyawe hmm. yego mico nicyo nagombe shikiriza mugire ijoro ryiza urakoze cyane gumena mugire ku isaha zibiri n'iminota mirongo irindwi n'itanu mwibone yewe nshobora no ninde twakuye ariko mu kibuye uwari mucankuzo mu kibuye ninde ndibizimana jean paul ndi mucankuzo mu kibuye n'imishyira nduga ku ijambo jambo ikintu agomba gushyikiriza ni iki hama abo bantu bavuga yuko bakirizwa ntashoboye kuguma ku murongo jean paul ko gusura kugaruka mwiriwe neza ndagize mwiriwe ninde twakuye twakoreye hehe eh, nitwa emmanuel ku mutima wa nkaramanyenye ku mina haguru province makamba hmm, emmanuel eh, na nduga ku ijambo eh, nagomba kuvuga iki kibazo kijyanye n'aba banyeshuri babiri b'ikarusi mhm. imibona yuko vuma ko bari bakora n'ikibazo hama bakagitora nta kuntu bari kubangira kubera babonye bagitora ahubwo niba bareke bige nabona hmm. nabo bafite uburenganzira bwo nk'abandi bana hmm, ashoboye kuma ku murongo Emmanuel ariko ibyiyumviro byiwe kumbure byari byamaze gushikirizwa agira ati abo bantu ntibige mwiriwe yeah atamahoro nta terambere cyo gutuma tujya kwicara hamwe tukayaharanira tukayabumbatira uko si ukurirwa abarundi umve nawe iki ni igihehe cyo gusubiza hamwe no kurikuriranira cyo gutsinda ububisha amahoro ashinga imizi iki ni you couldn't get with the sun tugasenyera ku mukunzi umwanya watakaye Somebody 结尾那尾尾。 ihecho kuja kumore yabo batugirira ibyitwa by'ibikoresho ndacyari n'inzigo munyafurika kuko mugabo umwe urwara ubwacu akakumera ubundi bumbatira amahoro twibereho mu munezero go afurika twese hamwe dusenyere ku mugozi umwe ikirahera n'imigambwe igahera ekeza eh, tora amahera usimbe ku ibotike hmm? ungurire amayinite ya ekonete yo papa eh. ntuzi ko ushobora kugura amayinite ukoresheje eko kashi yawe kandi amayinite tukayaronka ubwo nyene mm, ivyo bigenda gute biroroshe cyane eh. ufyonda akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha eh. ugaca igiharuro kabanga cawe mu gutangura eh. hama ugahitamo kugura amayinite kuri gatatu uhejeje uca ushiramo igitigiri c'amayinite wipfuza kugura hama ugahitamwo kwigurira ugaca wemeza uraza akabijyana ko gapapa nuko bahora batanga bonisi y'amafaranga muri eko kashi iyo uguze amayinite ukoresheje eko kashi ubu na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 kwisaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'umwe ikiganiro n'igihe icucikirije kibandanya igihe cyo mushikirije ku makuru uh, twabashikirije kuri hanze y'isangano n'umwiriwe neza n'inda twakuye desimasi nyabitsinda mu ntara ya ruyi desimasi nyabitsinda n'amahoro eh, icyo ntabwo mashikirije neza ukaba ugira ibibazo by'amavuta amamesa ni ukuri verema apiye basaba verema kuko uwo muntu agiye arasoma dore yego verema byatsi byatsi hafi ikindi kintu ikibazo cy'impene turema zo kugira mu ruhongore hari abantu usanga bafite agaparasera gato ariko bigasaba kubura ko batora ubutasi kuko ngo batasi bareba alo alo ugasanga yorose ko azarifatisha akagasire kandi akikore ko mugomba guhita ngora rero bwabara ariko ntibabinyanyurabonye reka murakoze murakoze cyane edisi reka namwe ubwira ijoro ryiza isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'ibiri turacarindirira telefone twanyu mwiriwe neza mwiriwe muto ninda twakuye mu gateka agarutse mu gateka ku mpanda yego ubu rero byarangurutse kuri ibyo byabo bigemera babiri bo ku mashuri ahubwo biratangaje none ko bari babirukanye mm-hmm. none babaciye mu byahumye bagaruka ku ishuri gute mm. none ko babaciye mu byahumye bakagaruka ku ishuri mm-hmm. bakaba baraye batoye n'ikibazo mm-hmm. nibabareke bagende bige mm. uko barundi isi urumva ni ukuraba inzira baciyemo izo arizo bazinonosore barabe ibyo biha nabo bakobwa bari guhabwa bihabwe uwo muntu yabugururiye hmm. eh, rero kabisa n'abo bigeme ntibabareke bige amashuri bayamare mhm. eh, murakoze urakoze cyane gati eh, ijoro ryiza mwiriwe neza n'inda twakure hmm, ibusinde ibisinde ibisinde ni muri nyabitsinde mu ruyigize n'ibisinde ni mu ntara y'urugine ku minara y'uruyigi mhm, kinaba ko ibyo ko mu mpongore bora bakabisubiramo kuko abantu usanga bafite akati gatoyi naho baturonka botera bwa bwatsi nabwo ubuteye mu ndi usanga nyine bya bifuza atari n'ibindi bintu bihaza bora bakora bakabisubiramo kweri bakareka nk'abantu bimene bakiragira kuko kuva kera abantu baragira ntacyo byonona n'amase barayaronka ku bwinshi ushobora wakora iryo tegeko bakabisubiramo twebwe ntitwazishimye na gatoyi kandi ibyo bahora batubwira tubasabye babidushyire mu ngiro kuko natwe bahora babitubwire babitubwira tuba mu byiciro byiza ni ububwire ijoro ryiza nawe eh, ngaho mu ruyigi isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'ine mwiriwe mwiriwe neza ni twakuye ni mu mpamvu y'umuntu manuel atwakwiye ari ari ku muyobozi muri komine mushiya imishiya yego tuvuga ku ijambo mani ijambo nari rifite ribyerekeye itungwa rero mhm. nk'umuntu ufite itongo ry'uko bari bavuze kumwiyariza ikiraziragirira ibitungwa mhm. niyo mpamvu uburyo biba biragiye ko tuyitungwa kumwe wa mugenzi we bumva umenga hari ikibazo kirimo ariko uzozitira ngo zikiranga itukwe tuzisize imizigo nako ni mbere ahubwo bafite neza gatoya hmm. naho bamwe bazisikanye tanzaniya kera hmm. rero hagenda hakumiriza inda harizindika umupaka hmm. nane mu ngizo ntunga zezira iki n'abo babanyi kumera twabizonera ni ukuvuga ko bazihungisha cyane eh? izo Emmanuel Mishiha mu ntara ya Cankuzo nashaka kuma ku murongo isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'itanu turacandanye na kino kiganiro gicushikirije ni kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu canke itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu imirongo iruguruye kugira ngo mugice mushikirije mwiriwe mwiriwe neza bitoke cya rugombo Emmanuel muci bitoke cya rugombo n'amahoro amahoro mhm. uduga ku ijambo eh, ni amahoro ariko ikibazo ni ibi bijyanye no kororera mu mpongore mhm. biragoye kabisa ubu abantu bahira usanga muhurira mu ishyamba muri injojo n'injojo mm. none hagize n'ikirikora ejo ku mutumba w'aho mperereye mhm. habaye inama ivuga ngo ku muntu wese akwiye kwahira iwe mm. amabanga abantu yemwe ntiworaba n'imyidodombo mhm. basaba natwe leta ko iyo biraba buri eh, buri ntibyari kugira rimwe impene n'inka mbere n'inkoko mm. bari gupfuma bafata bakabanza bakagira inka mhm. ama impene zikaba mu nyuma hama abantu bakaza baramenyera buke buke bakazota bakamenyera mm. ariko kubifatira rimwe ikivunga ni ikibazo umenga nkuko tukimenyera tuzobanza gukomereka mm. yego mugire ijoro ryiza urakoze mani mhm. isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'indwi mwiriwe neza tuvuye mu cy'ibitoki cya rugomo tugeze ugabanya ku karadiyo kari iruhande yawe ariko ukigizeyo kuko eh, ntiduheza ngo twumvikane neza mu gihe mwiriwe neza mhm.

grande, agua purificada, para la casa de salud. Estoy tomando el ya lo marinar, yo para marinar, yo ya tuve la idea, ya tuve la idea de pegar el robo. En gran mexicano, yo tuve Yego, kandi icyo cyari Ijoro ryiza higiteka, Jera. Ijoro ryiza higiteka. Yego, ku isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'umunani mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ndabaye twakuye ari uwa munywanyi fesito bakazira muhe mukayogoro fesito mukayogoro n'amahoro yego turashima kweri ni amakuru twagushikirije ku isanganiro agaheza kakunyura n'aya eh, ni ugushigikira ishyaka y'umushyikiranga yo bw'ibyo yashikirije ibijyanye n'ibi bitungwa bijyanye n'uko byofungurira mu nkongore mhm. ni ukuvuga harimo abantu bakiri ibyo byara rero bagenda bakarandagura indimo z'abanyagihugu nk'imibyuka usanga bateye mu mibande hmm. bacira nyantungwa rero twaciye tubona umengo ntari muntu mpamva kandi ntayateranye hmm. ntashoboye kuguma ku murongo fiston kare karavuga ati iyo ngingo yo korora muri umuhongore ah, ni iyo gushima mwiriwe mwiriwe n'inda twakuye erori nyabitsinda ku mutumba w'imureba eruwa ruriro ruriro n'amahoro yego eh, n'amahoro turashima mm, nduga ku ijambo ruri ikintu eh, nagomba kuvuga ko gitoya n'icyo kijyanye n'ubworozi mm. ego no remesha aborozi kuko nacyo ndoroye rimwe rimwe mm. turi ko turavuga ngo boraba iryo tegeko ngo rigasubira inyuma turabye itegeko umenga risa n'iryarenganye ryarashyitse twavuga tubisubire inyuma ariko reka dukore uko biba bigomba ku babishoboye abatabishoboye nabo twihangane kuko uko umubyeyi yaguhaye umwaka ni uko nyine nta kuvuga ati reka ndabireke kandi umubyeyi yabonye ko ariko bikwiriye ego meze navuga ati reka dukore hama ibizo dushobokera tuze korora uko nyine yego ego kubera rimwe rimwe urumva urantarabye hari igihe usanga n'aborozi twijajaye tukononera abantu b'abarimyi mm. usanga turi ko turaboneshereza mm-hmm. cyo gituma rero bishyitse abashoboye korora twokorora mm. ego murakoze ijoro ryiza ngaho mu rugeruriro isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'umwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ninde twakwegaye ninde twakuye twakuye ari he ntitureka turumvikana irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe ninde twakuwe ntashobora kuguma ku murongo dezire mwiriwe neza ninde twakuwe tasiyano n'amahoro amahoro turashima amakuru wumvise ku isanganiro akagushika ku nyota nayo gatasi amakuru yazita ku nyota mhm. babareke bigeye mu gihugu nito kwiga abana bagatera imbere mhm. icya kabiri nacu mhm. nibe ibiryo bitungwa ndeme impene kabisa tugiye kunangira rwose twabuze ubwatsi kubera kuko ino butabwumi no mu kinyinya haruma rwose ariko nk'ubu nta bwatsi buhari kubera nturaba rero bwawe ukugena byogenda mu ntara zimwe zimwe iziba mu bwatsi bakagira bakabutera twe natwe rero tukabara tureka b'impende hmm. murakoze ijoro ryiza aho umukinnyi inyatasi ya ubwira ijoro ryiza mwiriwe neza mwiriwe neza eh, uhagarare neza nyawe eh? ni ni ndatwakuye nyabenda biracikagurika ku buryo tudashobora kumva n'ijambo uvuze ntibikunda ko twumvikana nyabenda ubundi munyuranye ku murongo mwiriwe neza twakunze ni christophe ngahe bugenyuzi karusi christophe bugenyuzi n'amahoro yego n'amahoro mhm. nagomba mvuge ko iki kibi cyo kugaramira ibitungwa bikaragirirwa mu mpongore mhm. ni ukuri nyine iyi ngingo yafashwe hageze kuko urabya ingene abarimyi n'aborozi bafatanye nabi umusanga nyine bigoye mhm. ariko nuko twabonye kuva inkingo ishyirwa mu ngiro kuva ku itariki zine hariyo abaguma bayereza ibitungwa ku mirambi mhm. sinzi rero ko iyo ngingo y'abafatiwe hamwe abandi ntibafate sinzi yego kandi nkajewe ndafite ahantu nyine naje bama bariko baranyonekeza twama twitura mu butungane none mm. biragoye nyine no kuraba bagafata ingingo ingingo ikaba imwe kuri bose atanya na nyagukira nk'uko abahamye baturongoye babivuga mm. ego murakoze ijoro ryiza christophe ego muragize neza namwe mhm. kuduha umurongo urakoze iyi saa saa zibiri zirenga iminota mirongo ine n'ine muri siyo za handi y'isanganiro mwiriwe neza mwiriwe neza mwenda twakuye twakuye ari he mwiriwe mwiriwe neza ndabumva mwenda eh, twakuye eh, nitwa egide ndi mwaro mu bisoro mm, egide duga ku ijambo ejo nagomba kuvuga ku byerekeye ikiganiro cyashyikirijwe n'abamenyesha amakuru n'imvugizi z'ubushikiranganji mhm. abavugizi eh, ibyerekeye ibijya byavuzwe byawuguha byo kutaronka seritifika konforume mhm. ari orijinale ku byerekeye impapuro ndangatongo mhm. mbona bitera cyane nuko uko babyorosha bikaboneka vuba kuko birakenewe cyane haba ku muntu akeneye kugurisha agatombo kiwe ubu eh, badufashije cyane rwose ikindi nagomba ku ejide hmm. ntibyakunze ko ashobora kuma ku murongo kumbure agatelefone gashobora kuba kamugoye ni bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe yagize mwiriwe mwenda twakuye ni ituma toma n'amahoro ni intore mhm, twakwiriye gatoma ndi nyabitsinda ku mutumba wa kirungu mu ntara ya ruyigi hmm. yego tuba ku ijambo toma yego ni ukuvuga iki kintu iri tegeko rijyanye eh, rivuga ku bintu bijyanye no kororera mu mpongore hmm. ubu nyakubahwa mushikirangange w'ubworozi w'uburimyi n'ubworozi de rurema mhm. ni ukuvuga twizere yuko ntiyaritoye ari umwe kandi igihe bashinga itegeko ni uko babanza kuryiga bagasesangura bakaraba ibikwiye hanyuma bakabisinya ryatorewe mu nama nshingamateka rivayo rijya muri nkenguzamateka mu nyuma mu biro w'igihugu ego ni mugenzi abo bose babyiweje ni kandi nababyeyi ababyeyi babonye neza ikwiriye iyo ariyo rero sinumva abantu kandi baratanze umwanya wirambuye burya imyaka itatu abantu kugira biyumvire ingene bazegenza ibyo bitungwa byabo imyaka itatu si mikeya kabisa hmm. rero ntawe uvuga ngo iryo teko risubire inyuma natwe turafise kumbura udutungwa tworoye mugabo byiza ni ukuri ingorane zihari ni uko hari n'abantu bashobora kororera ku bandi bakabyiburiza ku bintu by'abandi ku mirima y'abandi cyangwa ku byamwa by'abandi kandi ugasanga ntibikitaza bihari hmm. ugasanga kumbure ingurube ni kwinjira mu mazu y'abantu ni ukonona ukaraba umubanyi mbega ugirente ugapfa na nyine ukanuma hmm. rero mu bisanzwe iryo tegeko hariho bamwe baruhutse basi n'abandi umenga birabagoye mugabo muri ku bantu benshi bararuhutse kabisa ntibarekere iryo tegeko rero rishinga imizi hanyuma yo tuzoza tumye ingene tubigenza buke buke itegeko iyo rishyizwe mu ngiro abantu benshi rirabagora mugabo kandi nyuma yabo bazibona ko baruhutse kandi bazibona ko ari byiza hmm. ego kabisa nimukomeye murambe kuri radiyo sanganiro murakoze cyane tom mwirambire abanyakirungu uti murarahajyana mwiriwe neza mwinda hmm. twakuye tezere bujumbura tezere bujumbura n'amahoro bashima imana imwe rudende turakwicara bamaze no kuri ibyo gucana ayandi y'ibidukikije abaye umwanya hepfo mhm. eh, rujya ruzamba rigwa abamara burya barakenyene yarusize mhm. ego eh, kubera bavuze ngo hari ibiti bimwe bimwe bigenda ama ntibisubire kuboneka mhm. hamwe ugasanga hari ubugaragu boraba nka cya kigo nyine kijeje mu bidukikije bakaza barabisubiritse reba nzoka numvise bashyiraho wa mutariyani yari atunze mba ari umutariyani burya dodo ziracyabaho kuko uza kwibera ahantu haviyaye hmm, ariko nahajya n'ikibanza cyiza cyo kubamwo ibikoko mwe n'ibi inzego zikihari hmm, hmm, gushika ubu nta kirerekana ko zahavuye nuko uh, kuko hari n'ibindi bikoko nk'ibyo yego mwana wajya abantu baharima nabonye bararinda je nk'ahantu hari ibikoko nk'ibyo biri mu hantu hati Eh, mu bijyanye n'ibajya barimye b'ikawa ambara umunsi mukuru wabaye nyine ari muyinga mhm. uraba nyine ko yuko ikawa vire magenade nahora mfasha ababyeyi banjye cyangwa umunyokuru wanjye nabonye isaha umutahe munini bisaba ibintu by'ingufu mhm. ko bavuze ko yuko bongera bari bazi ko ayo majana abiri mu minsi y'amajyana atanu bakahageze ku majyana ibihora banayatatu bakayashyirako hama bagakora bafise utuguvu nyene amadolari nyene akaboneka urabona n'ibintu bimwe mwiza biraduka kubera amadolari mm. abijanye n'iryo tegeko ryo korora ibitungwa mu nzu nyene mu mpongora mm-hmm. ndabona umwanya n'umwanya eh, bano twikunda akaboga n'ibujumbura kazohava kazimba cane kubera ino minsi urumva ngo bariko bazishora cane kubera mwe badafise ukuntu bazozorora mm. inyuma y'amezi nk'abiri ndabona turasanga tuga akaboga tugakwa cyane hmm. hmm, abamugire ibihe byiza nka kuriya desangane na televiziyo mugire amagara meza urakoze cyane desire ngaho mu gisagara cya bujumbura ubwira ijoro ryiza ni isaha zibiri zirenga iminota mirongo itanu turasigaje iminota umunani ya kino kiganiro mwiriwe mahoro ninde twakuye nimbo ni karosi muri komine mutumba nimbo na muri mutumba n'amahoro yego shanagomba nshikirize mhm mm ku bijyanye n'ibyo byo kuragira mu ruhongore bisanzwe mm. nka twebwe kubera ino muri mutumba mm-hmm. ubwatsi umuntu aba yarateye agira ngo yogaburire ibitungwa tugiye kushikura dusanga waba utwibye baraba mm. kweri bakaraba iryo tegeko bakamera nk'ababangira kugira ngo nkatworohereza twe natwe aborotse mm. ego urakoze cyane nimba rawa jogizaho imutumba rusange mwiriwe mhm. mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ninda twakuye twakuye ari hehe banyweri bweru n'amahoro tuvuga ku ijambo manu ndimo hmm. ndarahamya ngo birakomeza amakiringi ubwatsi biratanga imbere namara bari bakatabahamya ariko mwumvise abagira bati bari babahaye imyaka itatu imyaka itatu simike kugira ube wateye ibyatsi ntabwo hmm. mwumvise akapani gatoya yakora n'ibyo barabyera arahagaze gukoramo ibyatsi abantu bakabirira ngo bari bakushaka n'ibyo urakoze mani yego mubwira ijoro ryiza mu ijoro ryiza aho ibwero itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe neza ndibabwira yagarusha mu bigize n'ibisiye nabo bavuga ngo barabonesha leta kuva na kera abantu bahora baragira ahonesha uwahora yonesha cyangwa mu bw'ijoro ryiza urakoze cyane reveriye ku isaha zibiri zirenga iminota mirongo itanu n'ibiri ikiganiro n'igihe ushikirije muracafise umwanya wo kugira icyo muvuze ku makuru mwumvise ku isanganiro muri notwe turi ko turarangiza mwiriwe ndagize mwiriwe ndi christophe agarutse ikarutse hano ibugenyuze mhm. kuri iyi ngingo yo kuragira ibitumwa mu ruhongore mhm. nibaza ko yafashwe barabye amatati ari hagati y'abarimyi n'aborotse mhm. turabye rero ingene ibintu bigenda biragenda nyine iyi nyingo numva umenga bamwe barayikunda abandi ntibayikunda mhm. nukuri jya mbona umenga yoshyirwa mu ko abafashe ingoto ko bari bijuje mm. bararabye amatati yama hagati mu masentare ku mitumba mu mazone mhm. barabona ko amatati yama harayakuza baronesherezaniriza kandi ugasanga bamwe baragorana mm. iyi myaka itatu yaciye rero atamuntu ariyumvira kuri mu bwatsi byaramunaniye hmm. ufite agatungo gato nawe urumva nyine korora biramugora nyine bikabyumvikana hmm. hanyuma rero byo niyumvira nti ikintu kimwe n'icyo tukwiyumvira nti iyo iyi ngingo yafatwa mhm. nk'ubu leta yamaze guha ibitungwa abantu bose babikeneye ku gushaka kwabo mhm. nabyo byari kuba ari byiza cyane kuko n'ubu hariho abantu bacifuza ibitungwa Hmm. batabironka hmm. ugasanga rero bica bigorana nyine muca mubyumva nawe hmm. christophe arakenuye bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwiriwe diyodoni uri he ariko diyodoni ntituri turakumva neza uh, hari ukuntu biriko biracikagurika ibirere birerekumbure ntibitworohereje kugira ngo tubandanye tuganira na Diodone ngaho mu kayogoro mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye ninda twakuye ninda twakuye atwakuye ari hehe ninda ariko runga uh-huh. yego icyo neza cyo korora guhinga rusange ariko mugabo kubera ibyatsi byatwawe n'iminsi biba bitugora korora rero leta yaba ukuntu yafata iyo ngingo kugira ngo ibitungwa ntibite kandi bite neza kandi numva natwe abahora bacuruza babuze ukuntu bahora bakura n'amatungo bene amatungo ni mabi rero leta leta baraba bapfumu bacitse isaha kuko n'icyo kinini aho kiri hamba biri byacu ntabwo rero koze geregerageza aho imugongoma irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu turashobora kwakira abanywanyi babiri uwa mbere mwiriwe mwiriwe neza amahoro ninde twakuye jewe nitwa nduwimana nduwimana twakuye ari hehe eh, nabakuye ndi imakamba imakamba n'amahoro ubwo n'amahoro duga ku ijambo nduye jambo nduga ko mhm. basha kweri leta nkozi leta mvyeyi mhm. ibandanye ikovye kuba ibintu by'iduga ry'igiciro kabisa nashoboye kuguma ku murongo eh, nduwimana ngaho imakamba ariko twizere ko ashobora kugaruka muri uno mwanya dusigaranye mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe uyu ntibikunda ni bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mwiriwe wa nyuma ku murongo mwiriwe n'inda twakuwe metodo twakuye ari hehe metodo twakuye ari hehe ibyo kwiyamiriza uruhongo iyo twatwoneke cyane n'ubu biratuma ongore bisiga cyane hano benshi inga ni byiza rero ndabona metode urakoze cyane na wewe duce turangiriza ko kino kiganiro reka mwe mwese mwaduteza abiri bakoze abatwakuye mu mihinga itandukanye ya kino gihugu yakoze na Eric Kuimana yafashe mu hinga bw'ibyuma Eline Bell nibigiranije na Rico ndabashikiriza kino kiganiro ndabifuje kugira ijoro ryiza dusubire ku munsi wejo kuva gihe cy'isaha 11 z'agaturuturu Giricho shikirije Giricho shikirije ivyo navyo nibiki